la homa cerbo pli grandigas. Nova studajo en Usono montris che la homa cerbo iom post iom pli grandigas, dum iardecoi, cae cetio eble signifas che gi funccias pli bone ol antaue. Faculoi in granda medicin centro analisis resonanzain bildoin de la cerboi cae mesuris la cranian volumenon de homoi nascitai en la iaro 1970 cae comparis la ciferoin con tiui de homoi nascitai en 1930. Oni aparte analisis ancao la grandezon de gravai cerebrai regionoi, la grisa cortexa maso, la blanca maso, la hippocampo, cae la tuta areo de la cortexa surfazzo. Oni pristudis cerboin de pli ol tri mil homoi. Neniu el ili estis demensa au suferis icton. Ilia mesuma agio estis quindexep iaroi. Ien la resultoi. La cerebra volumeno estis pli granda je quin procentoi inter la nascitae en 1970. La blanc massa volumeno estis 7 procentoi pli granda inter la nascitae en 1970. La volumeno de la hippocampo estis 5 procentoi pli granda inter la nascitae en 1970 la surfaza areo de la cerebra cortexo estis dec quar pli granda inter la nascitae en 1970. Citiui datumoi indicas ian crescon de la homa cerbo. Nova analiso de pli mil homoi de similae agioi nascitae en 1940 cae 1950 resultigis similain eltrovajoin. Tio evoluo de la cerba grandezo laulonge de la tempo ocasis en homoi cun alta nivelo de educitezo, sed oni ne trovis diferenzoin en la risco de vasculae malsanoi. Las cientistoi estis scivolae pri la eventuala eblezzo che mal sama i grandezzo e della cerbo eble signifas che la homo iom post iom farigias pli resisto povai contra demenso. Eble tio resultas de long daura plibonigio en la medio, en la frua agio, en sociculturae factoroi, en educae factoroi. Alivorte, homoi iom post iom lernas sin defendi contra o risc factorui de demenso, favore al pli granda et serboi cae pli granda cogna reservo. Tio protectas contra o apoplexio cae Alzheimer malsano. Temas pri mesurebla progresso relate la mecanismoen de maliunicio. Se confirmigios grava gravae scienziae il trovoi, tiam eble la homaro iras sur voio al pli sana maliunigio cun malpli da demensuloi cae aliae neurologiae problemoi.